السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى بهديه إلى يوم الدين أما بعد هيكي وني دورة يبيلي كتيكا كيسوما هي كتاب كتاب الجامع للأخبار cha mwanachuoni Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Ali Sidi rahmatullahi ta'ala alayhi katika daura iliyotangulia au iliyopita tulikuwa tumechukua ahadith 14 wabiidhnillah katika daura hii tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki na sadad tuweze kuifahamu dini yake kwa kupitia mafunzo na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam al <clears throat> akhbar ni ahadith au mkusanyiko wa ahadith <clears throat> ambazo kuwa kila hadith imekusanya mambo mengi ya dini kila hadith ni mkusanyiko wa mambo mengi katika dini katika milango tofauti tofauti imma katika akida au katika ibadat au katika al-akhlaq wal-adab au katika muamalat na milango mingine mingi ya dini <clears throat> faida ya jawami al-akhbar ni kuwa hadithi moja ya kusanya mambo mengi ndani yake ambapo ukiifahamu umefahamu msingi wenye kurejelewa utakuwa umebeba aslun min usuli din alladhi yurja'u ilayhi fi tilka almasail asema الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله وإياه الحديث الخامس عشر وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود نكتة kwanza katika hii rawahu al-imam abi daud fi sunanihi ameitaja hii hadith mwanachuoni abi daud suleiman ibn ashab katika kitabu yake as-sunan babu fi tanzili nasi manazilahum mlango wa kuwaweka watu katika vyeo vyao hadha tabwib kutupa mlango huo ndo kutupa unwani ya hii hadithi kuwa kila mtu ana cheo chake na ana sehemu yake na tuamrishwa tumweke kila mtu katika cheo alikuwa ndani yake هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية من هذا الحديث أن حكم هذا الحديث حكم يهي حديث قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع هذا الحديث ضعيف بل قال الإمام أبي داود قبله منقطع هي حديث ni hadith munqati na munqati ni hadith ambokuwa haijaungika hakuna maungano baina ya wapokezi wake yani kuna katika wapokezi alotolewa au mwenye kuipokea hadith na akamtaja alopokea kwake kuna vile hawakukutana hii ni katika fani ya hadith hadith sampuli hii yaitwa hadith munqati na hukumu yake ni kuwa ni hadith dhaif ghaira hii hadith pamoja na kuwa ni munqati ni hadith ambayo kuwa inayo shawahid inayo asili ambazo kuwa zinaiunga kimaana ni dhaif kisanad walakin upande wa kimaana inayo ahadith na nusus nyingine ambazo kuwa inaiunga imekuja katika hadith nyingine katika sunan au adab lilimam albayhaqi rahmatullahi ta'ala alayhi عن ميمون ان عائشه مر بها سائل فاعطته كسرى aitaje hadith kadhalika al-Imam al-Baihaqi kuwa huyu mpokezi Maimun asema kuwa Aisha radhiallahu anha alipitiwa na mtu na mtu huyo Aisha radhiallahu anha akampa kisra kipande cha mkate ومر بها رجل عليه ثياب واهيه na kisha akapita mtu mwingine alikuwa amevalia mavazi wahia mavazi duni imekuja katika lafzi nyingine wahaia au amekuja ilhali ana mavazi ya mtu mwenye sharaf au katika lafzi nyingine wahaiba matamshi matatu katika kudhibiti hii kalima wa alayhi thiyabun wahiya wa haiba au wa haia mtu ambekuwa mavazi yake yanaashiria ni mtu sampuli gani mara nyingine watu huhukumiwa kwa jinsi walivyovaa ukijivalia kiutukufu basi utakuwa ni mwenye kutukuzwa na kuheshimika kabla hujazungumza na kujisema nani na ukijiekelea kadhalika ovyo hivyo hivyo utachukuliwa huyu mtu faakadathu fa akala huyu mtu Aisha radhiallahu anha akamweka chini akamkaribisha akaketi faakala na akawa ni mwenye kula mtu wa kwanza alipewa kipande cha mkate na akaachwa aende zake ama mtu wa pili kulingana na hali yake alivyodhihirika akawa ni mwenye kupokewa na kuwekwa chini akalishwa faqila laha fi dhalika akaulizwa ummi na radhiallahu anha mbona yule mtu wa kwanza umeamiliana naye vile na huyu mtu wa pili ukawa una muamala tofauti fadhakara hadha alhadith akaitaja hiyo hadith qala alayhi salatu wassalam anzilu nasa manazilahum waekeni watu katika sehemu zao imekuja ushahidi mwingine katika kuhusiana na hii hadith riwaya ya al-Kharaiti an ibn Abbas radiyallahu anhu قال انزلوا الناس منازلهم من الخير والشر waekeni watu katika sehemu zao kulingana na khairi kama ni watu wa khairi au kama ni watu wa shari basi wakeni sehemu zao kwa shari zao hizi riwaya mbili zaiunga hadithi ya mlango ambayo kuwa tunayo pamoja na inkitwa kunazo shawahid, shawahid zinginezo zenye kuipa hii hadith maana sahihi na kuwa ni hadith sahihi katika riwaya aliyotaja al-Imam al-Baihaqi rahmatullahi ta'ala alayhi ndani yake nukta ya tatu tuipata nayo ni sababu urudi alhadith sababu wurudi alhadith nukta ya pili tumezungumzia kuhusiana na hukumu ya hadith ama nukta ya tatu sababu alwurud sababu alwurud ni kama vile ilivyokuwa katika Qur'an sababu nuzul aya huwa zashuka kwa sababu na matukio maalum ikawa aya zashuka wa hakadha katika sunna na ahadith za mtume sallallahu alaihi wasallama yale maneno yake yanayo sababu yalopelekea mpaka akawa ni mwenye kuyasema ama hapa ni ummi na Aisha radhiallahu anha atutolea sababu nayo ni kuwa aliamiliana na watu wawili kwa muamala tofauti kulingana na hali ya kila mmoja alipoulizwa akatoa ushahidi nimeamrishwa hivyo na mtume sallallahu alaihi wasallama anzilu nasa manazilahum wekeni watu kila mmoja katika tabaka lake na cheo chake <clears throat> nukta ya nne fihi توضيح لمعنى هذا الحديث kubainisha maana ya hii hadith yabainishwa maana yake kuwa riwaya nyingine aliyotaja al-Imam Abi Daud katika huu mlango babu anzil nasa manazilahum hadith Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu marfu'an hadithi Abi Musa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema inna min ijlali llahi wa ikrami inna min ijlali ikrami bishaybah almuslim katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumwadhimisha ni mtu kufanyaje ijlalu dhishaiba ni kumheshimu na kumuonyesha taadhima dhishaiba mtu mzima kama ambao kuwa tunao katika jalsa hapa ni mtu awaonyeshe ihtiram hadhi min ijlalillah wa hamilul quran wakadhalika min ijlalillah katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni umkirimu hamilul Qur'an mwenye kubeba Qur'an imma hifdan au ma'nan mwenye kuhifadhi Qur'an hususan katika wadogo na wakubwa au mwanachuoni mwenye kuifahamu Qur'an tayib wakadhalika ghayra alghali fihi waljafi anhu yule mwenye kuibeba Qur'an mwanachuoni laysa lghali si mwenye kuvuka mipaka ya Qur'an wala aljafi mpuuzi wa Qur'an alghali ni ambaye kuwa ye kwa Qur'an atakakulia ataka kulia amefanya kuwa ni kitega uchumi huu si wa kukirimiwa wala aljafi ama mtu ambaye kuwa alikirimiwa kwa kupewa Qur'an kisha akawa ni mwenye kuipuuzilia huyu si wa kuekwa katika manzila ya ikram طيب واكرام بالسلطان المقسط وكذلك katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni kumkirimu bisultani almuqsit mwenye utawala mfalme au rais na viongozi hawa almuqsit ambaye kuwa ni muadilifu rawahu al-Imam Abi Daud fi sunanihi hii hadith yatubainishia hadithi ambayo kuwa tuko ndani yake anzilun nasa manazilahum hapa mtume sallallahu alaihi wasallama ametupatia mifano ya watu ambao kuwa wastahiki ikram dishaiba watu wazima nam wahamilul Qur'an ghayra alghali wala aljafi au mwanachuoni wa Qur'an ambaye kuwa si mwenye kuipuuza elimu alopewa au si mwenye kuvuka mipaka kwa elimu alopewa wakadhalika sultan watawala na viongozi kama tunavyoona hii hadithi lafdhun mukhtasar walaha ma'nan wasi'a ni matamshi mukhtasar machache sana ishaifadhika la shaka walakin maana yake tuona ina upana sana lau ikifafanuliwa qala al-allama ibn sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi famin dhalika anna an-nas aqsam asema katika bahjatul qurub qulub kusherehesha hii hadithi tujue kuwa anna an-nas qismani watu ni vigawanyo viwili qismun lahum haqqun khas kunao wale ambao kuwa wanayo haki khas maalum kuna watu ambao kuwa wanayo haki khas juu ya kila mmoja wetu kalwalidaini kama vile wazazi wawili wal auladi wal aqarib wazazi wawili haki yao ni nam wasahibuhuma fi dunya ma'rufan ni wewe hapa ulimwenguni uishi nao bil ihsan kwa wema wal aulad na watoto kila mwenye mtoto basi ajue kuwa hawa watoto wana haki khas kwake yeye wal aqarib na kila alokuwa na alaka naye imma kwa upande wa kuzaliwa au uko na mfano wake wal jiran wakadhalika jirani wanao haki khas wal ashab na marafiki watu ambao kuwa umejuana nao hawa wanayo haki zao wal ulama na wanachuoni kadhalika wanayo haki khas wal muhsinina bihasabi ihsanihim al am wal khas na watenda wema wenye kufanya ihsan imma kuwafanyia kuifanyia umma kijumla au kufanyia baadhi ya watu hawa bihasabi ma yabdulun kwa kadri ya kiwango ambacho kuwa wanatoa katika mali zao hadha qismun hii ni kigawanyo wa hadha alqismu tanziluhum manazilahum asema الشيخ عبد الرحمن hawa ambao kuwa amewataja wenye hukuk khas kuweka katika cheo chao ni vipi bilqiyami bihuquqihim بحقوقهم المعروفة wa urfa ni kutimiza zile haki zao ambazo kuwa zimebainishwa kisheria au kiada na urfu ilivyokuwa katika sheria wazazi wawili watakiwa wafanywe vipi na watoto kadhalika katika sheria na viongozi kisheria kadhalika hawa haki zao na inzalihim manazilahum ni kuzingatia na kutizama sheria imesema nini kuamiliana nao min albirri wasila miongoni mwa haki hizo ni albir kuwafanyia wema na kuwaunga walihsani watawqir na kuwaheshimu walwafa walmuwasat walwafa na kuwatimizia haki zao kama vile viongozi wanayo haki ya as-sam'i basi tekeleza hilo utakuwa umemweka katika manzila yake walmuwasat na kukunjuka kwa kuwapatia badhlu nafaka wale watoto ambokuwa wako chini yako au akarib almuhtajin wale maakriba ambokuwa ni wenye kuhitajia wewe kuwahudumikia na kuwapatia haja zao bas faqad anzaltahum manazilahum wa jami' man lahum min alhuquqi fahaula'i yumayyizuna an ghayrihim bihadhihi alhuquqi alkhassa na wote ambokuwa wanayo haki kwako wewe basi hawa wana tofautishwa na wengineo kwa zile haki ambazo kuwa zimetajwa kisheria au kiada na kiurfi lazima watekelezewe hawa ni qismun wa qismun laysa lahum maziyya ikhtisasin bihaqqin khas na kunao fungu la pili la watu ambao kuwa sio khasa sio watu mahsusi kwako wewe wala hawana haki mahsus wa inma lahum haqqul islami wa haqqul insaniya nao ni walobakia katika watu ambokuwa imma ni katika jumla ya waislamu au katika jumla ya wanadamu ambokuwa wakutana nao katika shughuli zako za kimaisha fahaulai haquhumul mushtarak hawa haki zao ni mushtarak kama vile antamna anhumul adhiya katika haki zao waislamu kijumla ni wewe kuzuia adhiya kutowaudhi wal adrar au dhur bikaulin au fiilin kwa maneno yako au kwa vitendo vyao vitendo vyako hii ndo haki yao na ndo manzila kuwa watakiwa uwachungie wa antuhibba lilmuslimina ma tuhibbu linafsika min alkhair na kuwapendea waislamu wote kijumla khairi ambazo kuwa wajipendea wewe nafsi zako watukriha au takraha lahum ma takraha lahum min ashar na uchukie na uone uchungu kwa yale ambokuwa kwa wao kwa yale ambokuwa wewe karihika nayo au wachukizwa nayo usione kuwa adhurika kisha ukawa ni mwenye kufurahikia kwani madhara yale kama ingekushukia wewe ungekuwa ni mwenye kuona uchungu basi uone uchungu kadhalika kuwa yule ahangaika na atabika min jumlati ma yastahiquna haulai iyo amat nas katika jumla ya mambo ambayo kuwa wanastahiki watu kijumla hii hadith kama ambavyo kuwa tuishuhudilia naam ni kuwa imetuamrisha ndani yake biinzal kuwaweka watu katika sehemu zao na watu kadhalika wagawanyika vigawanyo viwili kwa mgao mwingine kuna watu min jumlati ahli alkhair ni watu ambokuwa ni watu wa khairi watenda mema wa hunaka ahlu shari watu ambokuwa ni watenda maovu basi kila mtu anayo jinsi ambavyokuwa atakiwa amiliwe watu wa khairi ni kuwa khairi yao waloifanya uwe ni mwenye kuifurahikia na kusaidiana nao katika hilo na kadhalika kuwashukuru katika hilo ambalo kuwa walilifanya wala usifanye kinyume kinyume ni kuwa mtu amfanya khairi ukawa ni mwenye kumfanyia uadui ukawa ni mwenye kuchukia khairi alichokifanya ukamuonea hasad falam tunzilahu manzilahu hutokuwa umemweka katika cheo ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemweka wa ahlu sharri ama ahlu sharri fa inzaluhum manazilahum watu wa shari kuwaweka katika manzila yao kama ni ahli sultwa mtu mwenye utawala basi ni umfikishe habari zake ufikishe habari zake kwa wanaohusika ili waje wamzuie kutokamana na shari ambokuwa anayefanya au mwenyewe utoe nasiha kwa kuandika au kwenda kumkabili ili aache shari ambokuwa anaifanya endapo atakuwa ni mwenye kukubali fabiha wa neema na endapo atakuwa ni mwenye kufanya jeuri na dharau basi anayo sehemu yake kadhalika atakiwa ayekwe وبخصوص hilo limekuja katika nusus nyingi za Qur'an na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam muamalatul bughat au ahli albid'a jinsi gani ya kuamiliana na watu ambao kuwa ni majangili na watu ambao kuwa ni mubtadi'a imekuja nusus nyingi kubainisha jinsi gani ya kuamiliana nayo isije ikawa mtu ambekuwa nafsi za kisheria imekuja huyu akemewe na afanye vipi hudud za, za Allah subhanahu wa ta'ala ziteremke juu yake ukatoka kwenda kumkirimu mathalan azani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda hindo haki yao alozini wa kiume na wa kike ambokuwa si muhsan basi wapigwe fimbo mia moja kila mmoja katika mahkama na kaba mtu akatoka kwenda kumtetea kwa kuwa ni karibu yake kwa kuwa ni katika marafiki zake hatakuwa amefanya uadilifu huyu atakuwa ameenda kinyume na inzali nas manazilahum kwa kuwa yule haki yake na manzila yake nilikuwa haki ya kisheria ipitishwe juu yake wa min dhalika qala alayhi salatu wasalam mtume sallallahu alayhi wasallam asema kuhusiana na hilo katika hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu la ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam man awa muhdithan Allah subhanahu wa ta'ala au mtume sallallahu alayhi wasallam amemlani amweka mbali na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala man awa muhdithan yule ambaye kuwa atenda kumhami almubtadi mtu mzushi katika dini ye haki yake ilikuwa ni anasihiwe na elekezwe na bidaya yake ikemewe na amiliwe kulingana na sheria kisha mtu akajitokeza kwenda kumhami na kumtetea na wala asiwe ni mwenye kufanyiwa alhajru huyu laanatullahi alayhi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amlani makemeo juu ya yule ambaye kuwa atafanya kinyume ya kuweka watu katika sehemu zake mtu wa kusimamishiwa hadi yakeenda kumtukuza mtu ambaye kuwa atakiwa akirimiwe na afadhilishwe akienda kumhini na kumfanyia al-idlal wallahu musta'an kala Sheikh rahmatullahi taala alayhi katika kubainisha hilo kadhalika asema Sheikh Abdurrahman bin Nasir wakadhalika min tazili an-nas manazilahum an tuj'al al-wadha'if ad-dunya al-wadha'if ad-diniyya wad-dunyawiyya wal-mumtazija minhuma lil-akiffa al-mutamayyizin tujue anzilu an-nas manazilahum kadhalika vyeo sawia ni za kidunia au za kidini zipewe wanaostahiki vyeo vya kidunia mathalan awe rais ni nani tuwafanya uchaguzi walochaguliwa kumchagua rais basi waangalie nani ambekuwa anastahiki kupewa isiwe kama siasa ambazo kuwa tuishi ndani yake leo hii apewa kwa kuwa yeye katika jamaa yetu tutoka naye sehemu fulani au ametupa kitu kidogo kama ilivyokuwa ada za watu hasha wakalla lam tanzilhu manzilahu hujamweka sehemu yake bali mmefanya khiana kumweka mtu ambekuwa hastahiki jambo hilo wahakadha katika kazi utapata kuwa ampatiwa fulani cheo na kazi kwa kuwa yeye ni mtoto wa fulani na ilhani ilhali hana hana khibra ya kazi hiyo bali ampewa tu kwa ajili yeye ni mtoto wa fulani imekuja ombi kupitia fulani kuwa huyu apitishwe katika kazi hilo wahakadha wadhaifu dinia nyadhifa za kidini nyadhifa za kidini mfano huku kwetu alqada ukadhi mathalan hilo kila mmoja wetu analijua na ashuhudia huenda akapewa ambekuwa we mwenyewe wajua kuwa hafai na wala hastahiki au akatangulizwa katika imama mtu ambaye kuwa mwalimu wake ashuhudia ilikuwaje mkampitisha yule mbona hamuulizi na akija mwalimu mathalan kutoa nasiha na fulani sioni kuwa afaa pale yaleta mzozo hiyo ni kuwa haikuzingatiwa al-asl fi inzalihi manzilahu na mfano wake na mambo mengi katika maisha yetu kuwa twapitia kwa hivyo hii hadithi kama mlivyokuwa twaiona ni jami imekusanya maana kubwa sana katika kuamiliana na watu katika hali zao na vyeo ambavyo kuwa wanavistahiki قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه الحديث السادس عشر وعن أبي سرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه رواه الترمذي وابن ماجه نكتة kwanza كتكي حديث <clears throat> رواه الترمذي في سننه امي ameipokea الامام الترمذي وكذلك ابن ماجه katika sunan zao wa Tirmidhi babu ma jaa fil khiyanati wal ghish al-Imam Tirmidhi ameitaja katika mlango kutaja hadithi zilizokuja kuhusiana na khiana kuhaini wal ghishu na kufanya uongo na hada na akataja katika hadithi hizo man dharra dharra bihi wa man shaqa shaqa Allahu alayhi نقطه بيلي الامام الترمذي من كحكميه هي حديث قال هذا حديث حسن غريب هي حديث نحسن حسن غريب وقال الشيخ الالباني حسن حديث حسن الامام الترمذي alikuwa anayo istilah zake katika kuhukumia أحاديث mara sema hasanun sahih hasanun gharibun kama ilivyokuwa hapa <clears throat> mlango wake katika ilmu almustalah alhadith umuman ni kuwa hii hadith min alahadith alhisan yani makbula ni ka hadith ambazo kuwa ni ni makbul hasanun gharibun yani ni hadithi geni ambayo kuwa ina njia nyingi نقطه يتاتو موضوع اي حديث من ضار ضار الله به ومن غاش ومن شاق شاق الله عليه يهوسياننا الخيانات والغش يهوسياننا mtu خيانة khiana غش mtu الإمام الترمذي akaipa unwani hiyo majaa fi alkhiyana walghish wa amma النقطة الثالث بيان معناه كبينيشا معنى الحديث قال العلامة علي ملا القاري katika mirkatu almafatih sharh mishkat almasabih فيه نوع المشاكله والمقابله katika hii hadith matamshi yake kuna mushakala mukabala mushakala na mukabala katika ilmu maani katika balagha inamaanisha kuwa mtu kutumia katika matamshi yake matamshi zenye kufanana matamshi ambazo kuwa fanana katika uundaji na zabeba maana kila moja wapo na zafanana katika muundo mandhara bara Allah bihi walakin kimaana kulingana na zile adawat vitu ambavyo kuwa itaungana navyo katika harufu aiyo mandhara sio maana ya dhara Allah bihi نعم بار الله به امباي يعني من ضر غيره امباي اتمفانيه منزاك مضره من ذاك مضارة بار الله به باثي اتلبيزيوا ان الله سبحانه وتعالى ومضاره هاي هاي امبكو أم mwenzake من ذاك ومن شاق شاق الله عليه yake adhar wa shaq qala ibn athir fi al-jami' jami' al-usul ايوه من ضار من المضاره من المضاره ni yatokamana na kudhuru au madhara wal washaqa min al mushaqa wa hiya niza ama mashaq mushaqa yatokamana na niza kwa hivyo kuna mambo mawili hapa kuna kudhuru na kuna kuingia katika anniza mzozano na ugomvi na wengineo katika wenzako man dhara dhara Allahu bihi ambaye atadhuru yeyote katika waislamu au watu basi naye kadhalika dhara Allahu bihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfikishia madhara jazaa'un jazaa'an wifaqa malipo kulingana na matendo ومن شاق شاق الله عليه نعمبي اتمفانيا مزوزو نزاع منزاكي شاق الله عليه نعم مزيم سبحانه وتعالى اتمفانيا فيله فيله كما alivyosema الله سبحانه وتعالى ketika حديث القدسي ايوه من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب ambaye atamfanyia kipenzi wangu wali wangu ayo udhia basi nami اذنته بالحرب namtangazia فيتا baina yangu naye nam nukta yanne katika hii hadithi قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي في بهجة القلوب الأبرار هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة هي حديث يبيبا مسنجميلي أصل ميلي katika misingi nyingi za kisheria amma al asl al-awwal asli ya kwanza anna al-jazaa min jinsi al-amal min al-khairi wash-sharri asli ya kwanza ni kuwa jazaa malipo yatokamana na mfano wa matendo ambayo kuwa mtu alifanya in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun wa dalilu dhalika qala alayhi salatu wasalam katika hadith ايوه قال الله تبارك وتعالى انما هي اعمالكم احصيها لكم hayo ni matendo yenu na wahifadhieni aiyo faman wajada khairan falyahmadillah ambaye atapata la khairi kwa kuwa alifanya khairi falyahmadillah basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala amhimidi waman wajada ghaira dhalik na ambaye atapata kinyume cha hivyo fala yalumanna illa nafsahu basi na asilaumu illa nafsi yake kwani ametendewa kulingana na alivyotenda فهذا الحديث يحمل هذا الأصل هي حديث يبيب أصله يكون جزاء من جنس الأمل وأما الأصل الثاني أصل يبيل كتك أي حديث منع الضرر ni kuwa yafahamika kutokamana na hii hadith kukatazwa kufanya madhara au kudhuriana nam kwa kuwa Allah subhanahu mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema mandhara dhara Allahu bihi atakayefanya madhara basi naye atafanyiwa madhara ni min min alfahmi yani yafahamika wakatazwa kujidhuru wewe kwa kuwadhuru wenzako utakuja ku kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya wewe ulimdhuru mwenzako na kumfikishia madhara fafihi almanu min adhar wa yashhad lahu na inashuhudia hii kaida na hii asl hadith ambayo kwa mtume sallallahu alayhi wasallama asema la darara wala dirar la darara wala dirar la darara imekuja kila fi din ay anna hadhihi sharia sharia hii min alhalal walharam haina madhara kabisa ulichohalalishiwa haina haina madhara na wewe wala ulichoharamishiwa naam hukuharamishiwa ila kwa ajili ya kuepushwa kutokamana na madhara la dharar hamna madhara katika dini wala dirar wala fi'luha wala hamna kutenda kilichokuwa na madhara nam hamna kutenda kilichokuwa na madhara na imekuja kwa sigha ya annafi sigha ya kukanusha walmaksudu minha annahi na ila hali makusudio ndani yake ni makatazo imekuja kwa sigha ya kukanusha na ila hali makusudio ni kukataza sijui kama tufahamiana aiyo imekuja hadith aiyo la dharara wala dirar yakanusha kuwepo na madhara na kudhuriana maana yake ni kuwa twakatazwa hadhi nafi aiyo maanaha annahyu minha maana yake ni kukatazwa kufanya madhara kama ilivyokuja katika nam tafasil za hii hadith قال الشيخ عبد الرحمن والضرر yarji'u ila ahadi al-amrayn madhara yarejelea mojawapo ya mawili nam kudhuru au kufanya dhar yarejelea mojawapo ya mambo mawili imma tafwitu maslaha la kwanza imma mtu kumkosesha mwenzake maslaha au kukoseshwa maslaha wema na khairi fayatadarrar bidhalika atakuwa ni mwenye kudhurika kwa hilo mathalan mtoto katika haki yake ni umwelimishe na kumwelimisha yatakiwa ulipe karo ya shule mathalan mtu akakosa kwenda kulipa karo ya shule fawata almaslah lam yusil lam yuballigh hakufikisha kinachohitajika ili masomo ipatikane hiyo fafawata maslahati alwalad itakuwa maslahi ya yule mtoto amemkosesha kwa yeye kutolipa karo ya shule napigia mfano katika maisha yetu kwa tuishi itapelekea nini chuoni atakuwa ni mwenye kutolewa darasani na kurejeshwa nyumbani akalete karo huenda ikapita siku zima au wiki nzima au mwezi nzima huruhusiwi darasani fakad adhara bilwalad itakuwa yule mtoto amedhurika kwa kuwa maslahi nam haijatekelezwa hii ni ihda al-amrayn والامر الثاني au husulu madharatin biwajhi min alwujuh au kufanya jambo ambalo kuwa ni madhara moja kwa moja kwa namna au kwa njia moja mojawapo za njia mathalan watu wakazozana wakakosana wa pili akafanya njama akamtegesha mwenzake na akawa ni mwenye kupigwa mwenzake kwa njama na mipango ambazo kuwa alizifanya damu ikamwagika iyadhan billah pengine hata nafsi ikawa ni yenye yenye kutolewa hadhihi min turuki au min wujuhi aywa ad-darar bitahsili ad-darar nafsaha kufikisha nam madhara chenyewe katika nafsi ya mtu na yaingia hii kaida nam man dhara dhara Allahu bihi wa man shaqa shaqa Allahu alayhi katika milango mingi sana ya maisha yetu yadkhulu fi dhalika at-tadlis wal-ghish fi al-muamalat katika madhara apigia mfano ashekh katika muamala nam mtu akafanya at-tadlis kutobainisha usawa na uhakika wa bidhaa ambayo kuwa anaiuza akaidhihirisha kwa sura ni nzuri na ni original quality na ilhali kihakika sio bali akawa ni mwenye kuapa kama ilivyokuwa leo masokoni nam akaapa ayo jahada aiman akaapa kiapo nam ya juu kuwa hii ni asili kisha ukawa ni mwenye kukinunua viatu au ni nguo au ni simu au au ukienda nayo ukifika kwa wenzako marafiki zako akwambia ulinunua wapi abadan sio hii sio original naam hii tuijua hii model ni kadha wa kadha alghishu umefanyiwa au umemfanyia mwenzako ghish hadhihi dharar yaingia katika muamala wa min dhalika ايوه mudharatu shariku لشريكه ni washirika wawili katika jambo mmoja wao au ni mwenye kufanya kinyume na ile muafaka au muafaka uliokuwa baina ya ashuraka katika ushirika wao hii ni dharar waljaru lijarihi na jirani kwa jirani yake kila mmoja atarajia kuwa anaishi naye katika ujirani awe ni mwema na atakuwa ni mwenye kumhifadhia haki zake ikawa jirani wa pili hayo hayazingatii wala hayahifadhi naam kama ni kufungua redio itekwa katika volume ya mwisho hadi darar yasema kuwa naam ni mauidha au ni muhadhara twasikia ni Qur'ani yasomwa mbali na iwe ni mziki ya billah bali nyakati za usiku tadhuru nnas anadhuru wenzake katika ujirani ومن ذلك mudharatu الغريم لغريمه kadhalika kwa watu ambao kuwa wanakopeshana na kukopwa utapata kuwa hususan katika miamala haram mtu pasina kujua akaambiwa tutakupatia mkopo huu na utalipa mwishoni ni mia mbili mia mbili lakini utaongeza kidogo hadi dharar fil asli bali nyongeza hiyo ya riba mara nyingine huzidi adhafa mudhaafa mpaka ikawa yule aliochukua mkopo hiyo deni ni mlima juu ya kichwa chake anakibeba naam au algharim ligharimihi umepatiana mkopo kwa maahidiano kuwa tarehe fulani ya mwezi ujao iwe ndiyo siku ya settlement ya kutimiza nam deni ambokuwa tumewekeana ni laki moja ni laki mbili ikija katika tarehe hiyo udhuru ambazo kuwa hazifai zikawa zatolewa udhuru ambazo kuwa hazifai zikawa zatolewa ah, nipe mpaka wiki ijayo manake kuna kadha wa kadha mwenye deni kwa husnu dhanni asema okay ukijao si mbali tungoje kumbe yule alochukua deni hana nia ya kulipa hana nia ya kulipa ikija wiki kuisha simu inzimwa simu inzimwa hapatikani tena mteja wa nambari unayopiga hapatikani kwa sasa wamtafuta waenda nyumbani kwake waulizia yafika mpaka maneno makali yanza kutolewa hadi kadhalika min al-idrar apigia mfano kadhalika aiywa ad-darar al wasaya kudhuru katika wasia ni kuwa mzazi mathalan baba nyumbani antoa wasia endapo nitakuwa ni mwenye kuondoka basi hii mali kiwango fulani ambokuwa haizidi thuluthi fulani apewe na fulani na fulani katika hao ambokuwa wameleleka hapa nyumbani nam wawe ni wenye kuangaliwa kadhalika na nyinyi tafadhalini nam muangaliane we mkubwa watizame wadogo wako kisha yaja siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apitisha hukumu yake na ile wasia inakuwa ni yenye kufichwa yule ambaye kuwa alipokezwa akawa ni mwenye kuficha au kama ilivyokuwa leo hii impelekwa katika mahakama ikapigiwa na muhuri na kila kitu waenda kule mahakamani kuenda kuibadilisha ndiposa asema Allah subhanahu wa ta'ala faman badalahu aywa fa ma ithmu ala alladhina yubadilunahu watabeba madhambi wale ambao kuwa walibadilisha hadhi idrarun fil wasaya watu kudhuriana katika wasia na yatendeka leo hii wakadhalika na katika hayo la yahillu idrar az-zawji bi zawjatihi min wujuhin kathira asema sheikh katika maisha ya kindoa na baina ya mme na mke inazo wujuhun kathira njia nyingi sana ambazo kuwa madhara zapatikana baina ya wawili hawa na kule wao kutozingatia na hii chuo ambokuwa na ahadi ambayo kuwa wamechukua kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ikawa yule mume hatekelezi majukumu yake na haki ambazo kuwa ni juu yake hukuku zauji na yule azauja kadhalika si mwenye kutekeleza haki za nyumbani wala za mumewe mpaka maisha inaka, in, inakuwa ni dhiki na na dhuruba katika katika maisha hii ni min idrar na mlango huo una masimulizi mengi sana wallahu almusta'an wa min dhalika alhayfu fil ahkami والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر كفاني ظلمة katika hukumu au katika kutoa ushuhuda na kugawa imma ni katika mahakim kama ilivyokuwa leo hii hususan kesi za ardhi ambapo kuwa mwasikia na mtu anunua ardhi kisha akienda kufuatilia karatasi zake na stakabadhi wale walomuuzia ardhi huenda kule mahakamani au kule ambako kuwa al-aqdu ilipitishwa na hiyo business sale ilipitishwa ikaenda kubadilishwa ile mkataba na ahadi ambayo ilifanyika akija kufuatilia makaratasi ambiwa la hii ardhi si ya huyu ambekuwa alikuuzia hii ardhi ni ya watu fulani yani dhulma ya hali ya juu nam washahadat walqisma wakadhalika katika ushuhuda watu kutoa ushuhuda mtu yuko tayari atoe shahada tazur ushuhuda wa uongo kabisa yote kwa ajili ya maslahi yake na yule ambekuwa anamtetea ili wamdhuru mtu wa pili ومن ذلك كذلك katika darar واشد من ذلك الوقيئه في الناس عند الولاة والامراء ni mtu kufikisha jambo la urongo kwa walinda usalama au wahusika katika upande wa usalama wal umara kuenda kumzulia mtu kuwa fulani mathalan nilivyokuwa leo fulani ni gaidi na imetokea hii mara nyingi fulani ni gaidi shida nini wamuona siku hizi ana ndevu siku hizi avalia kanzu wa kadha basi ndo kesi yake kenda kumshtaki na ilhali hana hatia hiyo ikapelekea mtu akawa ni mwenye kuchukuliwa na mikono na za usalama akawa ni mwenye kuadhibiwa na kuadhibika au fulani ni jambazi ni mwizi na amefanya kadha wa kadha ikawa sababu yeye kuchukuliwa na kutupwa ndani ikaja kufuatiliwa kesi yake baada ya miaka mitatu miaka minne baada ya mtu kuumia ndani yote ni katika al-darar na غير ذلك كثير وغير ذلك كثير فاذا هذا الحديث kama ambavyo kuwa tuona kwa hizi mifano jamia ni hadithi ambayo ni aslun wa kaida jamia imekusanya mambo mengi ambayo kuwa yaingia chini yake <clears throat> asema Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saidi وكما يدل الحديث na hii hadith kadhalika bimantukihi kama inavyotuashiria kwa matamshi yake anna man dharra wa shaqa dharrahu Allah wa shaqqa alayhi yule ambekuwa atafanya madhara atadhuriwa na yule ambekuwa atazua mzozo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwekea naye kadhalika kisasi yufahamu min, minha fa inna mafhumahu yafahamika kutokamana na hadith ala anna man azala ad-darara wal mashaqqa anil muslim fa inna Allah yajlibu lahu al-khaira ambaye atafanya wema basi naye kadhalika atafanyiwa wema na Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika hadith man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah ambaye atamsitiri muislamu mwenzake haja zake basi naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi dunya wal akhirah ataenda kumsitiri nam waman ayo waman man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah aha waman yassara ala mu'sirin yassarahu Allah lahu fi dunya walakhirah jazakallahu khairan na yule atakayemfanyia wepesi almu'sir alokuwa katika dhiki basi naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi dunya wal akhirah atenda kumfanyia wepesi kama vile hadith bimantuki hii atuambia kuwa atakayefanya uovu atatendea uovu basi mafhuma huu na man ahsana yuhsan ilayhi naye kadhalika atafanyiwa wema na al-ihsan نعم Hadithi يا تاتو katika darasa leo وهو الحديث السابع عشر قال رحمة الله تعالى عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الإمام أحمد والترمذي النقطة الأولى هذا الحديث رواه الإمام أحمد ametaja Imam Ahmad katika musnadihi wal Imam Tirmidhi na al Imam At-Tirmidhi katika sunan yake wa hadha al hadith qala al Imam Tirmidhi nukta pili hasanun sahihun hii hadith ni hasan sahih hasanun sahih takdiru alhukm hasanun wa sahihun hii hadith yaja kwa njia mbili mojawapo ni hasan na nyingine ni sahih au hasanun au sahihun takdiri ya pili ya hii hukumu kukusanya hukumu mbili katika hadithi moja حسن أو صحيح هي حديث إما ني حسن أو ني صحيح يعني الإمام رحمة الله تعالى عليه حاجاتلية كتك مجاوبزة حكم بلي زي حديث أموما قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث حسن هي حديث ني حديث أمبكوة حكم يكني حسن مقبول أيوه ني حديث أمبكوة يقبليوه nukta ya pili katika hii hadithi imekuja katika sunan tirmidhi kadhalika an muad ibn jabal radiyallahu anhu kwani hadithi pokewa na abi dharr al-ghifari wakadhalika muad ibn jabal radiyallahu anhu qala ya rasul allah awsini qala ittaqillah haythuma kunta Muadh ibn Jabal alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam awsini niusie Mtume akamuhusia usia wa kwanza ittaqillah haythuma kunta qala zidni kisha akasema niongeze qala واتبع السيئه الحسنه تمحها قال زدني akasema tena niongeze qala wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin naam katika mapokezi ya Muad ibn Jabal na aloitaja hapa ni mapokezi ya Abi Dharr ndiposa al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi katika al-40 an-Nawawiyya alipoitaja hii hadithi yeye ama ibn Salah rahmatullahi ta'ala alayhim walitaja aiywa waliwataja wote wawili Abi Dharr na Muadh ibn Jabal katika mapokezi ya hii hadith النقطه الثانيه او ثالثه sababu urudihi sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuitaja hii hadithi ni kuwa Abi Dharrin au Muadh ibn Jabal kana rajulun aslama aliposilimu kana yulazimu nabi sallallahu alaihi wasallam kathiran alikuwa ni mwenye kulazimiana na mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi aketi na mtume aandamana naye akiingia wakitoka mpaka zama mtume sallallahu alaihi sallama akaona asa arejee kwa watu wake imma ziara au kuwajulia hali akawa ni mwenye kumwambia nenda ukawatembelee jamaa zako ilipofika siku za safari ndipo akasema ya rasulullah au sini e ee mtume wa Allah nasafiri aiwa kad jahaztu lirihla ausini nishaandaa safari yangu basi niusie kwa hivyo hii hadithi imekuja makhraj alwasiya inda aywa almufaraka wasafar ilikuja hii hadithi kwa ajili ya kuwa Muadh au Abi alikuwa ni mwenye kurudi kwa watu wake na akataka kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ampe wasia ndiposa Mtume sallallahu alaihi wasallama akampa wasia wa kwanza ittaqillah ma kunta mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala popote utakapokuwa wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha na fuatiliza wema kosa na ulolifanya tamhuha ile wema itakuwa yenye kufuta ile kosa wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin na tangamana na watu kwa tabia njema nukta itakofuatilia insha Allah katika kikao ijayo kukamilisha hii hadith manake ina maelezo zaidi lao tutaanza kuichukua huenda itavuka wakati wa darasa wallahu ta'ala a'la wa alam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan